Vi slušate emisiju Udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mirko. još jedna emisija Stream Away. Lagano smo se približili, ako već nismo i prešli 20. po redu. Iako ste možda po samom nazivu emisije pomislili kako je ovo emisija o glazbenoj grupi, ipak je ono drugo, ono puno važnije i ono što je aktualno u društvu, a to je zabrana pušenja u zatvorenim javnim prostorima. Kako stare navike teško umiru, u Hrvatskoj tek slijedi prilagođavanje na nova pravila ponašanja koja su u Europi i većem dijelu svijeta već odavno usvojena. U prvom dijelu emisije proći ćemo već dobro poznatu temu što je novi zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda donio, a u drugom dijelu ćemo se osvrnuti na samu temu aktivnog i pasivnog pušenja te šteti i rizicima koje oni donose. Hrvatski sabor 17. listopada 2008. godine donio zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda. Ovim se zakonom u cilju zaštite zdravlja građana utvrđuju mjere za smanjenje i ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda, štetnih sastojaka cigareta i obavezne oznake na pakiranjima duhanskih proizvoda kao i preventivne mjere protiv pušenja. Pušenje je zabranjeno u svim odgojnim, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama uz izuzetak psihijatrijskih bolnica i odjela, dok je zabrana pušenja u kafićima i restoranima nastupila prije otprilike mjesec dana, dakle početkom svibnja, nakon roka prilagodbe od šest mjeseci. Pušenje je u kafićima dozvoljeno samo na otvorenim terasama, a vlasnici restorana moraju osigurati posebnu prostoriju za pušenje u kojoj neće biti moguće naručiti hranu ili piće. Zakonom se zabranilo svako direktno, dakle objava fotografije ili crteža osoba koje puše u promidžbene svrhe ili indirektno oglašavanje cigareta, pušenje prilikom javnih nastupa ili kod prikazivanja osoba koje puši na televiziji, od čega su izuzeti filmski program i umjetnička dijela. E, zakon je u skladu s konvencijom o nadzoru nad duhanom koju je Hrvatska potpisala, a stupila je na snagu 12. listopada 2008. Sukladan je europskim smjernicama jedino jedno je odmjerila za zatvaranje poglavlja 28 u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji. Osim najavljenih slika, trenutno su u opticaju cigarete koje imaju masno crno otiskano upozorenja, poput na primjer pušenje ubija, pušenje odbiljno šteti vama i drugima oko vas, pušači umiru mlađi, pušenje uzrokuje začepljenje arterija i uzrokuje srčani i možani udar, pušenje uzrokuje smrtonosan rak pluća, pušenje u trudnoći šteti vašem djetetu, Zaštitite djecu od udisanja vašeg cigaretnog dima. Pušenje može usporiti krvotog i prouzročiti impotenciju, te pušenje uzrokuje rak kože, starenje kože i tako dalje. Natpis mora prekriti najmanje 40% vanjske površine zadnje strane pojedinačnog pakiranja duhanskog proizvoda. Osim već svima dobro poznate zabrane prodaje duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina, zabranjuje se i prodaje maloljetnicima takozvanih biljnih pušilica kao i ostalih proizvoda za pušenje koje mogu maloljetnike potisati na pušenje. Zabranjuje se i prodaje duhanskih proizvoda putem interneta, prodaje iz automatskih naprava kao i prodaje pojedinačnih cigareta cigareta. Isto tako zabranjuje se i prodaja duhana za oralnu upotrebu. Prema članku 13 zabranjuje se pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima, dakle bio to kafić, restoran, bolnica, fakultet ili pizzerija. Pušenje je dozvoljeno jedino u posebnim prostorima za pušače koji moraju biti tako uređeni da iz njih nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor. Također, taj prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnog prostora i mora biti isključivo namijenjen pušenju i njemu se ne smije konzumirati konzumirati hrana niti piće. Između ostalog, članak 25. ovog zakona govori kako inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona imaju sanitarni inspektori, zdravstveni inspektori, prosjetni inspektori, inspektori rada i gospodarski inspektori državnog inspektorata. Ukoliko inspektor zatekne osobu koja puši u javnom prostoru u kojem je pušenje zabranjeno, kaznit će joj novčanom kaznom u iznosu od 1000 kuna. Detaljnije možete proučiti ovaj zakon na stranicama Narodnih novina. usporedbu kako ne bi mislili da je samo u Hrvatskoj na snazi ovaj rigorozan zakon, u većini ne samo europskih, već i svjetskih zemalja također postoji zabrana pušenja. Tako je Irska među prvima bila koja je uvela zabranu pušenja na javnom mjestu i to u ožiku 2004. godine, ali u isto vrijeme su uvela i neke državice u SAD-u, Malta, Norveška i Italija. U studenom 2004. Butan je prvi u potpunosti zabranio prodavanje cigareta. Za one koji ne znaju, Kraljevina Butan je država u Južnoj Aziji koja se nalazi u planinskom lancu Himalaja. Na Cipru je pušenje zabranjeno još između 2002. i 2004. godine i to na svim javnim mjestima uključujući restorane, barove, javni prijevoz te o privatnim vozilima koje prevoze putnike mlađe od 16 godina. O odvojenim, dobro prozračenim prostorima za pušače odlučuju vlasnici ugostiteljskih objekata. U siječnju 2007. godine u Hong Kongu je uvedena zabrana pušenja u zatvorenim zatvorenim prostorima, na radnim mjestima i u restoranima, parkovima i na plažama. No noćni barovi i klubovi su izbjegli taj zakon barem na neko vrijeme. U isto vrijeme u Belgiji je zabranjeno pušenje u restoranima i svim objektima kojim se poslužuje hrana, ali i dalje je bilo dozvoljeno u barovima i kafićima. Prostori u kojima je dozvoljeno pušenje obavezno su morali imati ventilaciju, plus pušenje je bilo zabranjeno na radnom mjestu. U Litvi je potpuno zabrana pušenja na javnim mjestima nastupila 1. siječnja 2008. godine. U veljači 2007. godine u Francuskoj je pušenje zabranjeno u školama, bolnicama i centrima gdje se okupljaju mladi. U travnju iste godine Vils je postao druga zemlja Ujedinjenog kraljevstva koja je uvela zabranu pušenja u zatvorenim prostorima. U svibnju 2007. godine portugalski parlament izglasao je zakon koji brani pušenje u gotovo svim zatvorenim javnim mjestima. Dubaj u isto vrijeme uvodi zabranu pušenja u zgradi vlade, u školama i na sveučilištima, a kasnije je nastupila i potpuna zabrana pušenja. U lipnju iste godine Island, Finska i Estonija zabranjuju pušenje u restoranima, barovima, kafićima i noćnim klubovima. Luksemburg zabranjuje svako promičbu i sponzorstva cigareta, te zabranu pušenja u restoranima i barovima, u školama, na javnim prostorima i u javnom prijevozu. U srpnju na snagu stupa engleski zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima, a u Australiji u dvijema najvećim državama uvedena je zabrana pušenja u klubovima i pubovima. Iste te godine u kolovozu u Njemačkoj u dvijema pokrajinama zabranjeno je pušenje na javnim mjestima, a ostale pokrajine su isto dale jamstvo da će što prije uvesti zabrane do kraja 2008. godine. U Danskoj je uvedena zabrana u restoranima, barovima, javnom prijevozu i na javnim mjestima. Izvan zabrane su mali barovi koji su manji od 40 metara kvadratnih te uredi koji imaju ugrađene specijalne filtre za pročišćavanje. U siječnju 2008. godine u Njemačkoj se više ne smije pušiti u pubovima i restoranima, a u Francuskoj od veljače 2007. zabranjeno je pušenje u trgovinama, uredima i na drugim javnim mjestima, a početkom 2008. je stupio na snagu zakon koji se odnosi na barove i na kafiće. Osim spomenutih država s vremenom je uvedena zabrana pušenja u Sloveniji, Švedskoj, Turskoj, Italiji. U Bugarskoj koja je inače poznata po često i strastvenoj upotrebi duhanskih proizvoda prije desetak dana, dakle u svibnju 2009. godine, donijet je zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima, ali iako će pušenje biti zabranjeno u uredima, školama, kulturnim ustanovama i javnom prijevozu, pušači će i dalje moći prakticirati svoju naviku u barovima, restoranima i hotelima na Crnomorskoj obali. Bugarska je inače prije dvije godine zabranila pušenje u vladinim ustanovama i odredila nepušačke zone u restoranima i barovima, no to ipak nije izbacilo duhanski dim iz tih prostora. Istraživanja pokazuju kako u toj zemlji redovito puše 52% muškaraca i 38% žena. Ne bi bilo na odmet spomenuti našu prekomorsku zemlju, susjedu, Italiju, gdje je zakon stupio na snagu 10. siječnja 2005. godine godine. Od tog dana na svim mjestima je zabranjeno pušiti i to ne samo u vlakovima ili u kinima, u uredima, bolnicama, već i u restoranima i kafićima. Restorani moraju osigurati posebne prostorije za pušače, a ako ih nemaju nitko ne smije zapaliti cigaretu. Kazne su grigorozne što za ugostitelje, vlasnike kafića i pušače, a dosežu i do nekoliko tisuća eura što se može udvostručiti ako je netko pušio u blizini trudnici ili djeteta. Djelomična zabrana pušenja uvedena je u Albaniji u ljeti 2006. godine. U Austriji zakon zabranjuje pušenje u prostorima otvorenim javnosti i institucijama za djecu i mlade, no ne uključuje radna mjesta, a ugostitelji mogu odlučiti hoće li njihov kafić, restoran i slično biti pušački ili nepušački. Osim te djelomične zabrane navedenim zemljama uvedena je u već spomenutoj Bugarskoj, u Danskoj, u Češkoj, Estoniji te Francuskoj. U Sloveniji donese novi prilog zakona o siječnju 2007. godine koji uključuje potpunu zabranu pušenja na svim javnim mjestima stupio je na snagu u kolovozu iste godine. Ono što zvuči pomalo drugačije je to da je u Nizozemskoj zabranjeno pušenje duhana i duhanskih proizvoda u svim restoranima i kafićima, uključujući popularne coffee shopove u kojima svatko može kupiti i konzumirati kanabis. Premijer je rekao da će se prema coffee shopovima odnositi kao i prema svakoj drugoj gostiteljskoj usluzi, no vlasnici tih šopova pokušavaju interpretirati zakon na način da je pušenje kanabisa u šopovima dozvoljeno ako se kanabis konzumira bez duhana. Djelomična zabrana je u Grčkoj, Latviji, Poljskoj, Portugalu, Španjolskoj, Mađarskoj. Najzanimljivija je ona zabrana u Turskoj, svima poznate kao zemlji sa velikim postotkom pušača. Oni čak razmišljaju o tome da zabrane prikazivanje filmova u kojima netko puši. U ljeti 2006. godine u Hrvatskoj ministar zdravstva najavio zakon o zabrani pušenja na svim javnim mjestima, uključujući kafiće. Na ubrzo je vlada povukla najavu s objašnjenjem da je takav zakon nepotreban. Ipak, ne tako kasnije, obestinjala se ta namjera od prije tri godine. Ugostitelji negoduju, govore da im je promet pao za otprilike 80%, ugrožavaju se radna mjesta 100 tisuća radnika. Sva sreća da je toplo vrijeme pa gosti dolaze na terase, što će biti u po zimi nitko ne želi ni razmišljati o tome, a svi su ogorčeni i zbog toga što se najavljuje zabrana pušenja automobilima jer se time ugrožava promet. Ovim završavamo prvi dio emisije, a u drugom dijelu govoriti ćemo o utjecaju duhanskog dima na organizam, o aktivnom i pasivnom pušenju i o načinima kako prestati pušiti. Ostanite s nama i nakon pjesme. told me you had a boyfriend who looks like a girlfriend that I had in February of last year. It ain't confidential. I got potential for rushing around. Pace, yourself. told me you had a boyfriend, like a girlfriend, that I haven't fed you well. You're last year, ain't confidential. I got potential for rushing around. Somebody told me you had a boyfriend, looked like a girlfriend, that I haven't fed you well. You're last year, ain't confidential. I got potential. the rushing around. Hey, somebody told me that you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in bed. You wary of last year. It ain't confidential, and you must be mental to ask me around. Ask me around. U Hrvatskoj od izravnih posljedica pušenja umre 10.000 ljudi, a čak 3.000 umire od indirektnih posljedica. Ovim novim zakonom od duhanskog dima želi se zaštititi 68% nepušača u Hrvatskoj te utjecati na promjenu ponašanja i prestanak pušenja kod barem 27,4% svakodnevnih pušača. Pretpostavljam da, da vam ovaj 30, e, ovih 30% svakodnevnih pušača zvuči vrlo malo s obzirom na to koliko osoba poznajete koje svakodnevno puše. Prema podacima iz programa prevencije kroničnih nezaraznih bolesti regionalnog ureda za Europu svjetske zdravstvene organizacije, u povećane smrtnosti pušača najveći udio je bolesti srca i krvnih žila, a od toga se trećina odnosi na koronarnu bolest. Pušenje udostručuje rizik od umiranja, umiranja zbog bolesti bolesti srca i krvnih žila, 30 do 40% svih smrti od koronarne bolesti povezuje se s pušenjem. Za otprilike 50 sastojaka duhanskog dima, pretežito iz katrana, dokazano je da imaju kancerogeno djelovanje. Smatra se da je danas pušenje glavni rizični čimbenik za razvoj raka pluća i bronha, grkljana, ždjela, usne šupljine, jednjaka, mokrašnog mihura, bubriga, gušterače, ali i rak vrata maternice i neki oblici leukemije, češće su osoba koje puše. Pritom je zapravo sasvim svejedno je li riječ o aktivnom ili pasivnom pušaču, jer upravo zbog onih ljudi koji su nepušači uveden je ovaj zakon zato što pasivno pušenje u jednakoj mjeri je štetno kao i aktivno. Pasivnim pušenjem naziva se udisanje dima koji, dolazi iz zapaljene cigarete te iz usta i ili nosa aktivnog pušača. Naravno, aktivni pušač najviše je na udaru štetnih tvari iz cigarete, no on truje i sve ostale oko sebe koji htjeli ne htjeli uvlače taj isti dim. Pasivan dim sadrži na tisuće štetnih kemikalija koje mogu dovesti do respiratornih upala, astme, grlobolje, kihanja, kašlja, tumora te srčanih problema. Sve donedavno nepušači su doslovno morali trpjeti dimljene birceve i noćne klubove. Napokon se to promijenilo. Nema više pečenja očiju, začepljenog nosa i smrada odjeće kose i kože zbog prevelike količine dima, niti morate izlaziti van uhvatiti malo svježeg zraka. Ono što je bitno spomenuti zašto je ovaj zakon u biti dobar, jest to ne samo zbog toga što gosti u kafiću više neće biti pasivni pušači, već i osobe koje rade u tim istim kafićima neće biti svakodnevno izložene tako velikoj količini štetnih tvari koje ulazi organizam e, dok udišu taj duhanski dim. Čak sam jednom pročitala da konobar dnevno udahne toliko dima kao da je popušio 3 do 4 šteke cigareta, osobito ako je sam pušač. Ne znam koliko ima istine u tome, ali vjerojatno zbog prevelike izloženosti duhanskom dimu, a osobito ako je sam puši, poprilično truje svoj organizam. the cigarette. Find me in the closet by myself, kicking it with the lamp and a miniature elf, checking out the board games on the shelf. Yeah. forget about the cigarette. just like voodoo. I pray to the God that comes out of my colon. my Zen friend. We're gonna be learning all about Zen, all the metaphysical lens. A way you can't go there, but you can not pretend. But so follow me into my mind, my friend, my friend, my friend, my friend, my friend, my friend, my friend. Follow me into my mind, my friend. kind of stopped a little bit. Thinking, putting a chokehold on the words. Wow. Evo nekoliko zanimljivosti vezanih uz pušenje. E, naime, u svijetu oko 1,3 milijarde je aktivnih pušača, a kako samo jedan aktivan pušač može trovati nekoliko pasivnih, koliki to tek broj iznosi na kraju. Svakih 8 sekundi po jedna osoba na svijetu umre od neke bolesti izazvane dimom duhana. Pušač udiše i izdiše dim 8 do 9 puta sa svakom cigaretom, prosječno svake 24 sekunde, no cigareta gori 12 minuta minuta i cijelo vrijeme zagađuje zrak. Osobe koje puše jednu kutiju dnevno imaju 50% veću učestalost hospitalizacije i izostanaka s posla i škole. Pušenje je samo po sebi odgovorno za čak 30% svih oboljenja od raka. Dim koji odlazi u zrak ima veću koncentraciju štetnih stvari od dima koje ovlači pušač. Dakle, iz te strane zašto je pasivno pušenje štetno. Čak i nakon dva sata nakon prozrašivanja u prethodno zadimljenoj prostoriji, koncentracija štetnih sastojaka iz nikotina još je uvijek iznad dopuštene granice. Ženski organizam sporije razgrađuje nikotin, pa ista količina dima više šteti ženskom nego muškom zdravlju. U Hrvatskoj ima oko milijun i tisuća pušača, godišnje ih zbog posljedica pušenja umere 11 tisuća. Ono što je značajno da stopa smrtnosti počinje padati kod bivših pušača godinu dana nakon prestanka pušenja. Također na jednom forumu naišla sam na poprilično zanimljivu raspravu vezanu uz pušenje. Spominje se da će pobornik duhana uvijek naći milijun izgovore razloga da puši, poput, e, na primjer, znam jednog dedu koji cijeli život puši kod Turčine, jedno ga ima 87 godina i još i dan danas puši. Ili to mi je jedina preostala radost u životu, ako to prestanem onda nemam razloga razloga za život ili bio sam prestao pušiti, otvorio mi se apetit pa sam se počeo debljati onda se morao nastaviti pušiti jer je to zdravije od debljanja. Ili recimo ovo, pušenje uopće nije štetno, to su samo pretpostavke negađanja jer evo puši mi nije mi ništa. Ili naravno ono staro, pokušao sam presati ali nisam uspio u tome bio sam strašno živčan, cigarete me opuštaju i tako dalje. Baš kao što će i protivnik pušenja imati još više razloga da ne počne pušiti i oni koji se uspiju odviknuti od pušenja će imati najviše razloga da opet ne krene s tom ružnom navikom. Gledamo unatrag prije 30-40 godina, postojala je velika promidžbena kampanja reklamiranja te navike i ukoliko netko nije pušio, bio je izopćeno društvo. Smatralo se da nisi face ili da nisi odrastao sve dok ne propušiš. Cigarete su se javno reklamirale, u filmovima su svi pušili i tako se pojava shvaćala i smatrala opće prihvaćenom u cijelom društvu. Na prvom mjestu su bili pušači, a za sve one koje nisu preuzeli tu naviku potiho se smatralo kao kao tko vam je kriv. Nakon toga su se počeli malo po malo objavljivati medicinski rezultati istraživanja posljedica pušenja i analiziranja sastojka duhanskog dima koji su bili poražavajući, deprimirajući, ali ipak nedovoljno da bi se ljude koji su već stekli ovisnost tako lako odvojilo od njihovih najdražih navika. Ipak, e, postavlja se pitanje kako to da toliko ljudi dan danas puši iako su svjesni rizika koje pušenje sa sobom donosi. Odgovor je jednostavan, slab karakter i osobnost. Naime, ako nisu dovoljno odlučni da prestanu, onda je upitan njihov karakter, ali i sama volja za prestankom, a pitanje je da li doista žele prestati sa trovanjem pročitala bih vam jedan zanimljiv citat jednog od forumaša. Ide ovako, e, stoga bi se moglo zaključiti kako su većina pušača poprilično sebični ljudi jer najčešće nerado i krajnje neozbiljno primaju vaše zamolbe da ne puše kod vas u kući ili da se suzdrže makar u blizini vaše djece. Još su u stanju i naljutiti se na vas jer kao niste im vi mama i tata da vas moraju slušati, a ne slušaju ni njih. Prošla su vremena kad smo mi kao nepušači bili uljezi u društvu društvu i sada im tako teško pada što se sve okreće protiv njih. Trebalo je mnogo vremena kako bi se dokazalo da su visoki porezi na cigarete još uvijek nedovoljni s obzirom koliko sredstava iz državnog proračuna odlazi na liječenje i prevenciju bolesti nastali konzumacijom dukanskih proizvoda ono što bi mogli nastaviti i ponoviti ne bi bilo na odmet da koje su utjecaj pušenja na čovjekom organizam. Duhatski dim sadrži preko 4000 različitih kemijskih sastojaka, najpoznatiji od njih nikotin stvara ovisnost. Organizam se postepeno privikava na nikotin, s jednom popušenom cigaretom resorbira se 1,5 do 2,5 mg nikotina koji se u organizmu relativno brzo razgrađuje, pa pušač tijekom dana može konzumirati veće količine bez znakova otrovanja. Nikotin neposredno malim dozama potiče, o velikim inhibira živčane impulse. Pušenje znatno povećava rizik od nastanka bolesti srca i krvnih žila i posebice sršanog i moždanog udara te bolesti periferne cirkulacije. Ono udvostručuje rizik od umiranja zbog bolesti srca srca i krvnih žila, 30 do 40% kao što smo već spomenuli, svih smrti od koronarne bolesti povezuje se s pušenjem. Za 50 sastojaka duhanskog dima pretežito iz katrana dokazano je da imaju kancerogeno djelovanje. Ono što sam ja recimo pročitala jednom da je u biti onaj papir e, najštetniji od svega i da bi bilo puno zdravije pušiti duhan, znači kupite one filtere i rizle i duhan i poprilično isplativije financijski, a i navodno je manje štetno. No da se vratim, jedno od štetnih sastojaka duhanskog dima jest ugljikov monoksid koji se 200 puta brže veže uz hemoglobin nego kisik. U pušača 10 do 15% hemoglobina može biti vezana sa ugljičkim monoksidom što znatno o, smanjuje opskrbu, organizma kisikom, osobito štetno za osobe sa srčnim bolestima, posebice anginom pectoris. U trudnica koje puše monoksid smanjuje opskrbu ploda kisikom što nosi rizik za razvoj čeda. Zato one češće rađaju u djecu manje porođajne težine, a da smrt dojenčeta češće je u djece majki koje puše. Pušenje znatno utječe i na reproduktivno e, zdravlje, naime ono povećava rizik od neplodnosti i neke istraživanja su pokazala da žene koje puše više od 20 cigareta na dan imaju put veći rizik, rizik od primarne neplodnosti i veći rizik od te trudnoće. Žene koje puše tijekom trudnoće imaju veći rizik od prijevremenog porođaja i spontanog pobačaja. Duhanski dim štetno utječe i na nepušače koji borave u zadimljenom prostoru i prisilno udišu duhanski dim, odnosno izloženi su takozvanom pasivnom pušenju. Rizik od umiranja od zbog koronarne bolesti je 25%, od oboljevanja raka bronha i pluća 30 do 35% veći u nepušača koji su izloženi duhanskom dimu nego u nepušača koji uopće nisu izloženi duhanskom dimu, a u bolesnika s astmom pasivno pušenje izaziva nelagodu i izravno asmatični napad. Duhanski je dim rizičan pozdravlja i na radnom mjestu. Štetni sastojci duhanskog dima, a to su ugljični, ugljični monoksid, nikotin, policiklički aromatski ugljikovodici, acetaldehid, benzen, akrolein, neki pesticidi, kadmi, krom, olovo, Djeluju ne samo kao iritansi, kao toksini, karcinogeni, mutageni, nego čine organizam osjetljivijim na tvari iz radne okoline. Pušenje pa i zadimljeni prostor, odnosno pasivno pušenje uz izloženost azbestu, arsenu, niklu, zračenju, organskim spojevima i patogenim organizmima te animalnim i vegetabilnim prašinama na radnom mjestu povećavaju rizik od pojavnosti raka. O štetnim utjecajima duhanskog dima moglo bi se dugo, dugo raspravljati, Činjenica je da niti jedan sastojak tog dima nije koristan, osim što kod osobe izaziva psihičko smirenje koje je samo trenutačno. Čim je donesen zakon o zabrani, na tržištu su se pojavili brojne preparati koje pomažu pri prestanku pušenja. Jedan od tih preparata je takozvana e-cigareta, odnosno elektronska cigareta, to jest elektronski sklop, zamišljen kao zamjena za klasičnu cigaretu. Ona predstavlja zdraviju alternativu pušenju. Sadrži samo tekućinu s nikotinom, te dim koji oslobađa u biti je samo vodena para obogačena nikotinom. U većini zemalja u Europi i SAD-u te cigarete su dozvoljene za pušenje na mjestima gdje postoji zabrana pušenja klasičnih cigareta. Sastav varira ovisno proizvođaču, inače se sastoji od tri dijela, baterije elektronskog raspršivača i nikotinskog punjenja. Baterije su uglavnom liti punjive s led lampicom na vrhu koja imitira žar. Elektronski raspršivač zadužen je za kontrolu rada uređaja i oslobađanja pare obogaćene nikotinom prilikom uvlačenja. Nikotinska punjenje služi kao spremnik tekućine sa nikotinom, mijenja se kada se potroši. Jedno nikotinsko punjenje traje kao 8 do 50 klasičnih cigareta, ovisno o proizvođaču i navikama pušenja. Cigarete se automatski aktivira prilikom uvlačenja, te se nakon uvlačenja i sama deaktivira. Postoji više proizvođača elektronskih cigareta čiji se modeli razlikuju u veličini i kvaliteti. Najnoviji proizvodi sve više izgledom, dimenzijama i opipom nalikuju klasičnoj cigareti, osim naravno što vam prsti nakon toga nisu žuti i ne smrde. Uz osnovni proizvod, e, tu e-cigaretu i nikotinska punjenja, mnogi proizvođači proizvode razne dodatke, recimo kao USB punjače za bateriju, punjač za auto, torbica za prenošenje i tako Ako pokušavate pres prestati pušiti. predlažemo metodu za početak takozvane elektronske cigarete, nikotinskih flastera, obružujte se dobrom voljom, žvakačama i potporom najbližih. Ignorirajte one koje vam se smiju jer želite prestati pušiti, to je vaše zdravlje i vaš život i ne vrijedi ga uništavati zbog toga što 90% ostalih ljudi s kojima se svakodnevno susrećete puše. Samim ustrajanjem u, ustrajanjem u prestanku pokazati ćete koliko ste jaki, osjećat ćete se bolje, hrana će imati drugačiji i bolji okus, a vaš organizam će vam biti zahvalan jer ste ga oslobodili ovisnosti. Once in a while, I go out of my way to kill you a little. I'm sick of your smile. You're nothing to say. You're monkey. I za kraj umjesto pozdrava slijedi sljedeće. Gete je rekao U pušenju ima zlobne neugodnosti drske asocijalnosti. Pušači zagađuju zrak nadaleko i naširoko i guše svaku časnu osobu koja nije u stanju u svoju obranu i sama pušiti. never fly. bossy wife. You drive a pretty car through your polo trophy life. I got a robe and a pretty nice ring. You bet that brotherhood's a wonderful thing. Guess what? I'm a missing now. And you better take care if you wanna stay on the good side of the guy who's got the secret handshake. Should we talk about governments that I control. Should we talk about the hands of fate, the dice they roll? make amends cause the wheel's in motion now So get up off your knees, try to carry on somehow You can't escape it so you better not try Now there's some friends of mine who'd like to say hi Guess what, I'm a mason now And you better take care if you wanna stay On the good side of the guy who's got the secret handshake that long. I know she's out there, for I have heard her song in dreams. She sings to me, her angel's voice, a symphony. Mm. Is she in a garden or a meadow fair? Does the dappled sunlight Sunshine ribbons in her hair does she sit patiently, smiling as she waits for me. Mm. She's my millionaire girlfriend, she's my life. Once I finally find her, I'll get permission from the wife. We will that has a vest and I will put it on as I watch Gardner mow the lawn. She's a fairy princess from a song of old. I will have a toothbrush that is made of solid gold and I will watch TV as my manservant flosses me. get permission from the wife. We will all live in a castle high. My beloved and my millionaire girlfriend and I. Does not matter to me if she's pretty. All accounts of what she got at city chase Manhattan or even Washington Mutual. When my search is ended, I will cherish her. She will sign some papers Give me power of attorney, and what's hers will be mine in perpetuity. Mm. She's my millionaire girlfriend, she's my life. Once I finally find her, I'll get permission from the wife. We will all live in a castle high. my millionaire girlfriend and I, my beloved and my millionaire girlfriend and I, my beloved and my millionaire girlfriend. thought you'd simply save a game of baseball. You put two and two together and you noticed it was four. Now the treachery of Shoeless Joe can't hurt us anymore. And he'll always be remembered as Kennesaw Mountain Landis. fella named Joe Jackson was a fielder for the Black Sox, and he always wore his black socks, but he never wore no shoes. Weren't the nicest fella he had a couple problems, cause he drank a lot and he beat his wife and he always acted rude. Killed and ate some babies and he copped an attitude. The one man that he hated most was Kennesaw Mountain Landis. Mafia said, Shoeless Joe, you should really run this show. You should be the guy who owns baseball. All you really buck or two. We'll bet on the other team. You lose the game, but make it seem like nothing could be further from the truth. Shoeless Joe did what they say, dropped a couple fly balls, and he walked up to the pitcher and he poked him in the eye. In the seventh inning, with the Black Sox nearly beaten, there was someone who was watching from his blimp above the stands, cradling a rifle in his thick, empty hands. As if you hadn't guessed yet, it was Kennesaw Mountain Landed. Kennesaw said, drop that glove, or I swear by God above, I'll make you regret playing baseball. Shoes Joe looked up and saw silver rifles gaping raw. No, no one had noticed yet, his underwear was getting wet himself in front of everyone. Shoeless Joe's finished, but he couldn't quite admit it. So he raised his middle finger up above the other four. Kennesaw took careful aim and fired a single bullet. And he shot that dirty finger off and dropped his trusty gun. And everybody in the stands knew he had won. And today they still refer to him as Kennesaw Mountain Landis. Shoeless Joe left baseball and became a famous pop star. And he asked the musical question, is she really going out with him? He had a couple albums and a comeback in the 80s, but he never won a Grammy and he never was the same. And he never could be satisfied with critical acclaim. Cause the critics all confused him with the great Elvis Costello. Yes, the critics all confused him with the great Elvis Costello. Emisija Streamway realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude, financiranog od strane Europske unije u sklopu programa FARE 2006.